Llevo varios días escuchando por la pared. Son los vecinos que hablan. ¿De qué hablan? Pues no lo sé, pero lo que dicen es verdad. ¿Has visto lo que me está saliendo en la espalda? Pues parece un testículo. Me siento atrapado. Me siento atrapado, joder. Vamos a penetrar una nave. Una nave industrial donde hay bastante dinero. ¿Dónde está el dinero? No sé, estará por ahí. El plan me parece bien, pero creo que había que concretar. ¿Qué detalles habría que concretar? Ninguno. Ese llévelo, por favor. ¿Qué hace? Todos los momentos que vivimos y, y las cosas que nos pasan es como un camino que nos conduce a algo, que luego puede ser o puede no ser. Y en este momento en concreto, ese algo es ahora. Bueno, pues así expresado, sí hay una persona. Una persona donde. En el escenario. ¿Y quién es? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cállate ya! Te conozco. Sé quién eres. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Pero qué haces? Por Dios. Quita. Lo importante es que nos siga apeteciendo. ¿O no? ¿Qué me decís? ¿Y, por qué? ¿Por qué? Esto que acabáis de escuchar ahora mismo es el tráiler de una película invisible. Porque hasta hace nada era eso, una película invisible. Eh, ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es una película invisible? ¿Una película que no se ve? ¿Solo se oye? Entonces no sería una película. Pues sí, era invisible porque no estaba estrenada ni en DVD ni tampoco en ninguna sala comercial de toda España. Solamente se había visionado en algún festival. Eso sí, con mucho éxito, pero nada más. Esa película se llama Dispongo de Barcos y es una película que hoy ya puedes ver. ¿Dónde? En un festival absolutamente inédito, el Festival de Cine Invisible. No solamente puedes verlo, sino que además puedes verlo gratis. Gratis en Internet. Es una eh, iniciativa asombrosa de una empresa que se llama Filmotech, que ya tiene películas puestas en Internet para las que sí hay que pagar. Pero este festival lo que hace es dar visibilidad a las películas que nunca has podido ver hasta ahora. Hay una sección oficial de cine inédito español con seis películas. Eh, hay una sección oficial de cine documental con otras seis películas. Y hay una, perdón, con otras tres películas. Y hay otra sección oficial de cine inédito europeo. سمعت شي حاجة؟ شوف انت شكون؟ Esto que estáis escuchando es el tráiler de otra de las películas Little Alien, una película subtitulada que podéis ver gratis a través de streaming. ¿Cómo lo podéis hacer? Bueno, pues entráis en la página de eh, festivalonline.com, así de sencillo, festivalonline perdón, festivalcineonline.com y pedís, solicitáis vuestro registro. Una vez que tengáis vuestro registro, eh, os mandarán un código. Con ese código podéis ver las películas eh, como en un videoclub. Es decir, tú coges la película y la tienes 24 horas a tu disposición para verla cuantas veces quieras. Eso sí, hay un límite de posibilidad de streaming para ver estas películas. Eh, yo he estado testeándolas y realmente merece la pena. Eh, en este programa no, pero eh, espero que en el próximo programa podamos contar con el director de esta absoluta novedad. Es una cosa totalmente nueva y distinta que no ha ocurrido nunca. Pero mientras llega, aquí tenéis la noticia y debajo suena un saxo maravilloso del último disco de Red House. ¿Quién puede tocar el saxo de esa forma? Y tocándolo con los Red House, pues ni más ni menos que un tipo que se llama Lou Marini, que ha estado tocando con ellos varias veces en el central. Y esta canción creo que le va a sonar bastante a nuestro amigo Aaron, el de los raps. Ahí va. Smithy that looked like cat bone. Myra Smithy. Smithy bad luck like cat bone. I woke up this morning to the sound of the screaming phone boss man said, Don't bother coming in, you can stay permanently at home. My water been cut off, the electricity and the gas. I got mail from the IRS and you always owe some back tax. The bank's been after me about my long overdue loan. I gotta pay it quick or oh, they're gonna take away my home. I reread the letter my wife left me late that night. She said she you can me for a younger guy, gonna start a brand new life. Something like and roll. Something like love, like and roll. Something like and roll. Something like my second, second hand car. But it broke down on me before I got too far. I had to walk for miles down a cold and lonely road and stepped into the first bar to unburden my heavy load. I drink tequila in the morning ain't a good idea at all. If the loan sharks get me, I'm gonna take a nasty fall. I'm slipping like an old. I'm slipping shrinking and look like I got real drunk and hit out till it got real dark at night. I was stumbling down the alley when I saw the police light. They said I was a dirty bastard they'd been looking for. They cuff me and they lock me up behind a cold, cold, racing door don't want to go my bill. My lord was a funky state. The jury looked right at me with the eyes of pure hate. Guilty was the verdict. The word stuck like a knife. The judge began to smile as he sentenced me to life. I was El ambiente denso, cargado, cargadísimo esta canción de Mala Suerte, Black Cat Bone, que es el hueso de gato negro, ¿eh? Black, Cat Bone, eh, tiene su contrapunto en canciones como la que quería sonar antes y no era. Es el Tigers Running Wild, que suena así de fuerte, de nuestros amigos de Red Hat. no, tienen no se cortan ni un pelo nuestros amigos de Red House, eh, tanto Jeff Espinosa como Francisco Simón, en meter cualquier tipo de cambio. Eh, por ejemplo, <laughs> esa discusión que tenían en medio de la canción eh, de la, supuesta mujer de Jeff Espinosa discutiendo con él, en este disco que se llama Chihuahua Boogie que se lanza así. del hambre comemos. Del hambre comemos. del callejón del hambre comemos de todo. Del hambre comemos de todo. en el callejón, del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre comemos de... Hey, en el callejón del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre Callejón del hambre comemos de todo de todo. En el callejón del hambre comemos de todo. En el callejón del hambre comemos En el callejón del hambre comemos Que sí, que sí, que sigue siendo el disco de Red House. Chihuahua Boogie, que sí, con Lumarin. You can knock yourself way out. Get funky every way. But get on down and lift your spirit up. Cause won't you stop, you will never get enough. Shake your booty and rock your feathers so. Dance to a funky beat and let the good time flow. I know you love it. It's music for your soul. Come on and get it, my blue blue saxophone. sweet music, a perfect melody. We play way cold, just for you and me. Baby, won't you listen? My sax is what you need. saxophone blue, blue saxophone. Blue, blue saxophone. Blue, blue saxophone. Blue, blue saxophone. Blue, blue saxophone. Blue, blue saxophone. blue saxophone. time, baby, and let your feelings show. Time to let it all hang out with blue voodoo saxophone. Now shake your booty and rock your very soul. Dance to a funky beat and let that good time flow. I know you love it. It's music for your soul. Come on and get it, my blue, blue saxophone. The beat makes you perfect melody. We taught the harmonize, our R&B. We those for you and me. won't you listen? si este ambiente os parece interesante, os parece divertido, os parece movido, yo mm, os aconsejo que en cualquier sitio que veáis que actúan los Red House, que no os cortéis un pelo, que vayáis a verlos, porque la experiencia de verlos en directo, eh, hombre, si es con Lumarín y ya no te quiero ni contar, la experiencia de verlos en directo es eh, totalmente distinta. Eh, es un, grupo que son capaces de transmitir una energía, una fuerza y unas ganas que en sus discos, aunque realmente son buenos discos y están bien grabados, nunca está bien reflejado lo que ocurre en un concierto de Red House. aunque hay cosas que seguramente se repitan, Ah, como esas excursiones que hace nuestro amigo eh, Francisco Simón con la guitarra, hasta muy lejos de donde normalmente toca un músico. Eh, aunque hay cosas que, mm, eh, bueno, pues canciones y, y en ritmos que también se repiten, cada noche es única y especial. Yo de verdad he visto a Red House ya tres o cuatro veces en tres o cuatro sitios distintos y si lo, tenéis la oportunidad de ir a verlos, no os lo perdáis. Aquí nos vamos con ellos, con Red House Rock and Roll. like a shooting star. You better catch me before I go. I got a song inside my head and a killer if it's ready to go. I'm gonna shoot you through the rhythm and a heaven of the screaming tones. I'm gonna get your body shaking from your head down to your toes. You're gonna feel all the magic deep inside your fucking soul. I'm play, play my guitar like it's made out of gold. I've been to Mexico City. Callejón del Hambre. Comemos de todo. tenemos un momento de relax. Este es nuestro momento de relax y además viene de la mano de Javier Gallego de Vocalist. Este momento tan plácido y tan bonito eh, que nos lo ha enviado Javier Gallego. Bueno, Javier Gallego no nos ha enviado la canción, lo que nos ha enviado ha sido, digamos, la pista. Esta pista es de lo siguiente. Eh, Javier, en su búsqueda constante de música, eh, es un tipo que es un hambriento total, siempre está mirando por todas partes a ver qué encuentra, ha recibido un mensaje de un exintegrante de uno de los mejores grupos a capela que ha habido en el mundo, que son los Cadence. este señor este señor que se llama Dylan Bell, es el responsable de los arreglos más increíbles del, grupo Candence, Cadence, que mm, casi casi digamos que después, como dice él, de Take Six es lo más avanzado que se puede encontrar. Y, dice él, como veréis, me anuncia que tiene unas fechas disponibles en mayo, tanto para bolos, jams, etcétera, como para cualquier cosa, para dar clases en una escuela o en un club, y además viene a dúo con su mujer haciendo lo que podéis ver en el link que añade a su mensaje. Lo que hace con su mujer es lo que acabáis de escuchar, en una canción que se llama Preludio número 9, que es absolutamente clásica, eh, que es una preciosidad de sencillez, de suavidad, de filigrana. Eh, bueno, pues em, eh, este señor que tiene, lo que nos ha enviado es un link en el cual pues, podéis ver dónde está, que se llama freeplayduo.com. os lo pondremos en el programa, el link. Desde ese link os podéis bajar entero este disco que os vamos a presentar ahora mismo, que no parece que tenga nombre, aunque lo vamos a investigar ahora, parece que sí que tiene un nombre. Y entonces, eh, en este disco hay cosas como esta que acabáis de escuchar, o como por ejemplo este clásico, Swing Down. Swing low. Swing low. great God Almighty's coming. Over in Zion, coming. I'm telling you, children, he's coming to carry me home. Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride? Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord. I got a home on the other side. Why don't you swing that sweet chariot, stop and let me ride? Swing that chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord, calm and easy. I got a home on the other side. Why don't you swing, swing, swing, swing, swing? But Where Ezekiel was down in the middle of a field, he thought he saw an angel with a chariot wheel. Well, Ezekiel wasn't particular about the chariot wheel. He just wanted to see how a chariot feels. Why don't you swing now, sweet chariot, stop and let me ride? Swing now, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord i got a home on the other side. Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride? Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord, calm and easy. i got a home on the other side. Why don't you swing? Swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing swing. Well, Ezekiel went down and he got on board. The chariot went a bumping on down the road. Well, Ezekiel wasn't particular about the bumping on the road. He just wanted to lay down his heavy load. Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride? Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord. I, got, a home on the other side. Why don't you swing that sweet chariot, stop and let, me ride? Swing, swing down, chariot, stop and let, me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord, calm and easy. I, I got a home on the other side. Why don't you? I, got a home on the other side. Why don't you? I, I got a home on the other Como veréis, los arreglos vocales son magníficos, buenísimos, no podía ser menos viniendo de Javier Gallego. Eh, en este disco hay clásicos de todo tipo. Y hay uno que, bueno, pues aquí nos gusta mucho, que es el Hit the Road Jack, que agarra la carretera Jack y vete por ahí, eh, que ahora tenemos otra cosa. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros, agarrar la carretera, irnos a otra cosa con este grupo que, repito, eh, está dispuesto eh, casi casi a lo que queráis, a dar clases, a tocar, a cualquier cosa que queráis, se llaman Free Play Duo y que, bueno, pues Aquí os voy a poner el link para que si os apetece, les digáis, oye, venir a tocar, venir a hacer una jam, venir a colaborar, están por aquí. Eh, ¿Que cómo están por aquí? Pues muy bien, cantando muy, pero que muy bien. Aquí está Hit the Road Jack. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no road, Jack, and don't you come back no more.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 You're the meanest woman that I ever seen. I guess if you say so, I'm gonna have to pack my bags and go hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh, woman. Don't to treat me this way.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 te lo no solamente la frescura de la canción, eh, sino también eh, la propia lectura del, del, DVD, del, perdón, del vídeo, en el cual veíamos eh, aparecer a esta chica, a Trai Martina, digamos que será ella la protagonista del nombre del, del grupo, aparecer en una serie de singles antiquísimos de una estética pues cincuentera, sesentera, una preciosidad, vamos. Y desde entonces nos ha puesto a bailar. Pero esta noche no solamente nos va a poner a bailar, sino que vamos a hablar con la cantante de este grupo, eh, con Laura. Buenas noches. Hola, buenas Hola Laura, qué poquito te oigo, espérate. A ver ahora. Ahora te oigo muy bien. Ah, mejor. Ah, genial. <laughs> Eh, decíamos que nos enamoramos totalmente del vídeo, nada más verlo. Pero yo también, ¿eh? Tú también. Cuando lo vi, sí, sí, no me imaginaba ese despliegue, la verdad, de Daniel Etura y Elephant Studio, eh, nos pusieron a grabar en un croma verde y nos decían, bueno, hacer esto, hacer lo otro. Tú ah, levanta la pierna, haz esto, lo sí, otro. ahora haz como que te caes, ahora tal, y luego lo vimos, el resultado y... Pero no te habían contado que, de qué iba el tema ni nada. Me contaron algo, que me contaron que sí, la idea, y me dijeron, llévate mucha ropa. Ah. <laughs> <laughs> y empezaron, y claro, hicimos cambios de peinado, claro, para, recrear no sé cuántas portadas y cuántas de, discos y de, revistas salen. De revistas, de discos. Sí, sí, además muchas de ellas originales. No, no, absolutamente. El, el, el, el vídeo es precioso. Precioso, precioso. Yo animo siempre a todo el mundo que lo vea porque, porque está muy gracioso y está, y está muy chulo. Lo han hecho, lo han hecho francamente bien. Con muchas ganas y con mucha, con mucho arte, desde luego. Y es una carta de presentación preciosa de un, de un disco, de un EP, que al fin y al cabo son cuatro canciones, lo que habéis grabado. Es el único que tenéis grabado. ¿no? sí, sí, sí. Y además es perfecto, vamos, porque es justo eso. Eh, sí, bueno, eh, era la manera de, de darnos a conocer, porque probablemente como eh, no nos conocen en España, pues el disco completo iba a pasar desapercibido. Entonces hemos preferido ir poquito a poco y sacar un maxi y darnos como carta de presentación y, ahora sacaré el álbum. Ajá, o sea que después en el que no esas canciones, en el que no Araña. Ah, qué bien. Qué bien, qué estupendo. Pues estaremos esperándolo porque si hay una cosa que a mí me ha sorprendido de este, de este maxi, como tú dices, de este EP de cuatro canciones, es la frescura de las canciones de, De, dónde sale? <laughs> Sí, sí, ¿de dónde sale estos ritmos tan frescos y que suenan que no suenan antiguos, ¿vale? Que suenan nuevos y frescos. Porque nosotros escuchamos de todo. Eh, ese es el problema de, volcar en, nuestras canciones toda toda esa influencia. escuchamos muchísimo antiguo, como puedes ver. Sí, <laughs> sí, está claro. Queen, jazz, soul, funk, pero también mucha música nueva. Entonces yo creo que ha sido un bueno, la idea es sacar un sonido Dry Martina, ¿no? un, estilo propio, y en eso ah. estamos trabajando. En el álbum, en el álbum también se, verán ese tipo de canciones, en el que rescata mucho lo antiguo, pero, pero siempre desde nuestro punto de vista que es joven, digamos, porque somos treintañeros. Ajá. Y bueno, ¿y el gusto por esa música antigua de, dónde sale? A ver, eh, que, ¿tú qué escuchabas de pequeñita en en si Me vieras ahora vestida, que vengo de, cantar además, si me vieras ahora vestida, entenderías de dónde <laughs> viene ese gusto porque porque bueno, somos fan de, de toda esa música, no sé, de, de, las grandes canciones, ¿no? De, la historia de la música. Entonces, en casa no se escuchaba música, pero pero mi hermano en la habitación de al lado empezó a escuchar música, eh, primero pues en los 90, imagínate, pues rock, pop, sí. y tal, y luego eh, nosotros eh, empezamos a montar grupos y tal, pero cada vez íbamos más para atrás. O sea, la evolución ha sido al revés. O sea, que este es el recorrido contrario. Exactamente, empezamos haciendo pop rock de los 90, pero luego tiramos para atrás mirando el rock de los 70 y luego seguimos para atrás a los 60 y ahora ves que hay mucho sonido de los 50, 40, incluso hay algún foxtrot de los años 20 que estamos preparando, o sea que... Ah, qué bueno, o sea que de ahí a los discos de pizarra nada. <laughs> Lo <laughs> siguiente es un disco de pizarra. No lo descarto en absoluto. <laughs> Ahora que está de moda sacar vinilos, pues en vez de vinilos, un pizarra. Oh, es que un vinilo suena. Ah, bueno, pues imagínate ¿eh? hacer una promoción con un disco de pizarra, ¿no? Bueno, es un poco pesado, ¿no? Son un poquito pesaditos, sí, eso es verdad. Bueno, eh, lo primero que tengo que preguntarte, eh, Laura, es si Dry Martina es un grupo o es, mm, digamos, tú y cuatro, y cuatro que tocan contigo. Uy, es una pregunta complicada. Mm. ellos me llaman jefa o la mamá. Ajá. <laughs> Y yo, mis niños. Bueno, las, las canciones las hacemos mi hermano, que está también en la banda, mi hermano Rafi Sauchi, que toca la guitarra. Sí. Y yo. Entonces, eh, la banda, la formación, eh, como la tenemos ahora, llevamos poco tiempo, llevamos como dos años y espero que, sirva de mucho. O sea, que, dure mucho tiempo. Entonces, es como una especie de grupo, pero, pero solista, no sabría decirte. una especie de. Que, el látigo lo llevas tú, vamos, <laughs> Más o menos, ¿no? No, está todo muy bien, ¿eh? Ah, bueno, bueno. <laughs> Está todo muy bien ordenado. Sí, Dray Martina soy yo y ellos que vienen conmigo siempre. Bien. O sea que... Pues mira, lo has, lo dejado... comen uno, comen seis. Lo has dejado claro. Eh, no, hagamos <laughs> anuncios de... Bueno, vamos a empezar a poner música porque aquí en este programa solo ha, soñado, solo ha sonado la primera canción, que es Musarañas, que nos tiene enganchados entre el vídeo, el <laughs> rollito del aire de mí si tú no me quieres, nos tiene enganchaditos. Pero vamos a escuchar la segunda canción que se llama Algo más y seguimos hablando, ¿vale? Ahí va. Dame algo más, algo que me haga sentir especial, que me haga reír, que me haga llorar algo que sea de verdad. Quiero luces de colores en esta habitación. Quiero un parque de atracciones y una nube de algodón, algo más. Dame Navidad. Ni siquiera celebrar cada aniversario. No quiero flores, ni promesas, ni domingos de la mano. Quiero algo que sé que tú me puedes dar. Quiero todas las estrellas sobre nosotros dos. Quiero siempre luna llena y muchos días de sol, algo más. Dame No quiero flores, ni promesas, ni domingos de la mano. Quiero algo más que sé que tú me puedes dar. Quiero todas las estrellas sobre nosotros dos. Quiero siempre luna llena y muchos días de sol, algo más. Dame Bueno, pues con este ritmo y este rollito soulero tan bonito y tan suave y que dan ganas de acurrucarse con alguien mm, muy cerquita, pues eh, se presenta la segunda canción de este, de este EP que se llama Musarañas, ¿no? Como la primera canción. Sí, en, este tema además colaboró haciendo los coros Georgina. Ajá. Sí, se, prestó amablemente, ensayaba en nuestro local y, y la pillamos por banda y, y quedó una voces muy bonita. Queda muy, muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Bueno, Laura, eh, ah, ya hemos eh, sabido un poco de dónde viene toda esta historia de arqueología que habéis hecho, de ir <laughs> hacia atrás con la música hasta encontrar eh, lo que realmente os motivaba para hacerlo. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo fue el lanzamiento? O sea, ¿a quién se le ocurrió? Dijo, vamos a hacer un foxtrot. ¿Cómo se te rompe la cabeza en un mm, momento dado y dices, no, no, me importa? Ha sido descubriendo nosotros mismos. O sea, cuando a quien, le, gusta la música al final empieza a tirar de, del hilo, a ver de dónde viene todo, ¿no? Exactamente. Y, entonces eh, empiezas a tirar, a tirar y van saliendo artistas y al final te das cuenta que no tienes tiempo en tu vida para escuchar todo eso que hay. Es imposible. Lo bueno que tiene mm, eh, las décadas pasadas es que solo sobreviven las nuevas las buenas cosas, ¿no? Las buenas canciones. Entonces, eh, pues simplemente yo tenía una banda de pop rock en la que, en la que empecé a escuchar eh, luego soul y tal por uno de los componentes y me apetecía un montón aprender del soul, entonces montamos una banda de soul. Pero, pero luego descubrí el jazz con discos de Dinah Washington y también eh, pues, de Luis Prima y también aquí hay un festival en Torremolinos, en Málaga, em, que se llama Rock and Race, que es de rock and roll de los 50 y, tuve la suerte de ir y, de descubrir también el, rock and roll, me lo pasé bomba y entonces al día siguiente dije quiero montar esto. ¿Sabes? Entonces te va llevando la vida, <laughs> no sé. no sé dónde nos va a llevar tampoco. es lo bonito también. Es lo bonito, desde luego. Y tú, me imagino que tú cantas desde que tienes conocimiento. No, para nada. ¿Cómo que no? Yo he estado dando tumbos eh, en, en, muchas disciplinas artísticas sin saber cuál me, me gustaba. Sí, pero no me digas que no que no cantas desde que eras un Para nada, para nada. En casa no se escuchaba música, en mi casa, no, no, no, no. Solo, bueno, mi hermano cuando era adolescente empezó a tener grupos y tal, pero yo me acuerdo que como un juego me presenté a un concurso de, canto en, el, en un campamento. En un campamento. <laughs> sí, canté una canción de Mecano de No hay marcha en Nueva York y quedé segunda. Quedó ah. primera una, una chica que hacía Isabel Pantoja y, Nino Bravo y tal. Entonces, ahí mi hermano se dio cuenta que yo entonaba y, entonces ya empezamos en, casa, pues yo le escribía letras y tal, pero yo iba siempre a mis clases de fotografía y luego me dio por el teatro y luego tal. Lo que pasa es que a los 18 años ya me dijo él, bueno, vamos a montar algo tuyo ah. y ahí empecé. O sea, que la culpa es de tu hermano. No sabía yo, no era mi vocación desde el principio y, ahora no me imagino haciendo otra cosa, la verdad. entonces la culpa es de tu hermano. Totalmente. Totalmente. <laughs> ¿Y, ¿Y cuál fue el momento en el que sentiste que tú estabas cantando? Que dijiste, esta soy yo, esto es lo que quiero. ¿Cómo fue mm, eso? Pues bueno, no hace tanto. ¿eh? ¿eh? he tenido épocas en las que me apetecía más cantar, otras en las que menos, y, cuando, cuando empecé con el proyecto de Dry, de Martina, cuando empecé a hacer eh, mis canciones y con, con mi hermano, entonces ya ahí sí, sí me sentí que estaba haciendo algo artístico porque el otro hacer versiones y tal era interpretar, pero y, bueno, cuando empecé con, a, hacer canciones en inglés con 18, bueno, pues era no sé, no era muy consciente. Pero cuando este, la primera, Musarañas tiene hace ya cinco años que se compuso esa canción, es la, la primera que se compuso. Y sin embargo eh, ahora es la estandarte de todo, de todo lo, que, está pasando, ¿sí? claro. Y, fue ahí cuando empecé a, dentro de mí a sentir como que, era lo que tenía que hacer. O sea que se te movieron las musarañas. <laughs> ¿eh? total, Y a través de las musarañas llegaste a... Es que creo que es un enganche, últimamente nos está pasando cuando vamos a tocar que la gente está cantando las letras. Ajá. Y no pensaba que se iba a ser tan subido, tanto subidón. <laughs> Entonces ya estoy inventándome más letras y más canciones porque quiero que siga pasando esas cosas. Curioso esto de que cuando vas a ver un concierto y hay todo el mundo cantando la canción y dices, joder, se voy a encallar, ¿no? Y cuando, y cuando, <laughs> cuando cantan tu canción dices, joder, cómo mola, ¿no? Qué bueno. <laughs> ¿Verdad, no? Es, curioso, ¿verdad? Otra, es verdad, no lo había pensado. ¿Vale? Pero es curioso, porque hay algunos conceptos que, sobre todo como tengas algún burro al lado, que, entona, que se, se va a todas las notas por todos los lados, dices, a ver si se calla ya el tío este, por Dios. Yo estuve en uno ahora eh, que, el tío se sabía hasta los, los punteos. No me digas. El guitarrista sí se los cantaba. Y se los cantaba. ¿Y lo hacía bien o, era un <laughs> burro? No, era muy pesado. Ah, Dios <laughs> mío. Me hizo mucha gracia. Dios mío, yo estuve en un concierto de Malevaje que, al día al lado casi lo mato. bueno, pero, pero bueno, es curioso ese tema. Bueno, vamos a seguir escuchando canciones. Y la pregunta es, ¿las letras las haces tú? la mayoría. La mayoría. sí, sí. De la canción que viene eh, ahora. Araña, la idea original era de mi hermano y yo la rematé y las demás eh, sí son, son letras. Por ejemplo, ¿dónde vas? ¿Es la que viene ahora? Pues, completamente, sí. Vale. ¿Y dónde vas tú? A ver, cuéntanos. Eh, ¿A dónde vas? <laughs> ¿A dónde va esta canción o a cualquier otro sitio? Yo, donde me lleven. ¿Donde te lleven? <laughs> no, digo que no. Vamos allá, dónde vas? esta música es para ponerse a bailar. Llevamos Laura toda la noche bailando. Qué bien. Hemos estado bailando absolutamente de todo, desde rap hasta blues, hasta hip hop, hasta rock and roll. Bailar es lo mejor que hay, además es gratis. Eh, sí, bueno, hay más cosas gratis, pero desde luego es una de las buenas, mejores cosas que hay. Eh, bueno, eh, a ver, por ejemplo, si yo quiero conseguir este, bueno, yo lo tengo aquí porque me lo habéis enviado estupendamente, pero si alguien quiere conseguir este EP, ¿cómo puede hacerlo? A ver, cuéntame. Pues puede descargárselo en internet, eh, las descargas habituales, en iTunes, escucharlo en Spotify, en nuestra página web también, en draymartina.com y, y en los conciertos, que además nos encanta que, compren compren CDs en los conciertos. Bien, pues ¿y cuándo vais a tocar? A ver, cuéntame, por aquí, por pues allí, donde tocamos, sea. Eh, pues tocamos en Madrid el, a ver, 5 de mayo. El 5 de mayo. 5 de mayo en el Café Teatro Arenal, en la calle Mayor. Es un concierto organizado por Festimar, en el que tocamos también con la prima dona y habrá un DJ, es una noche completa. Oh, qué bueno. Una noche de baile completa. Para no parar de bailar, o sea que... Sí, sí, sí. Qué bueno. Y al día siguiente tocamos en Toledo, en la sala Garcilaso. Y ya luego nos vamos por, por Galicia. Galicia y Castilla, al norte, o sea que vamos a empezar gira nacional para que se nos conozca un poquito. O sea que no paráis. No paramos y además con muchas ganas porque creemos que en directo, eh, bueno, además que no lo pasamos bomba nosotros mismos, eh, creo que la gente lo agradece porque el directo es muy es una fiesta. Lo que y mm, lo presentáis eh, solamente los, los cinco, sois cinco, ¿no? Sí, bueno, tenemos varias formaciones. Eso a, veces vamos en, formato acústico, depende depende del sitio y tal. Sí. Y alguna vez también hemos llevado sección de vientos que, que han colaborado con nosotros los, ah, que lo pide, de muchachitos y, somos ocho ya en, el el ocho escenario. escenario. Pero ahora vamos a hacer, eh, estamos con el formato de cinco, mucho más crudo y mucho mucho más, eh, no sé, la, la, canción respira mucho más. Entonces el, sonido que estamos consiguiendo con los cinco estamos, estamos muy contentos. Porque ocho sois casi casi ya una Big Bang. Ocho es una barbaridad. Una barbaridad. Para, ensayar. <laughs> para ponerse de acuerdo y todas esas cosas. Esto es una locura. Una locura total. Bueno, pues eh, ya sabéis cómo podéis conseguir el disco, ya sabéis cómo podéis ver eh, a esta locura de, de, grupo, que la verdad es que yo me imagino que en directo tiene que estar muy bien. Hace poco estuvisteis en Leganés, ¿no? ¿Es Estuvimos en Leganés y el día anterior en Madrid, en, La Boca del Lobo. Y la verdad que muy buena experiencia también. Eh, ya vemos que, que hay un, público en Madrid para nosotros, porque nosotros somos andaluces, somos de Málaga. Y aquí en Málaga y Cádiz, Almería, Granada hemos tocado muchísimo, pero Madrid, bueno, pues, pasas de Peñaperro y Ray Martínez no nos conocían tanto, pero, pero a partir del videoclip y tal, pues hemos visto, la verdad, bastante, eh, mucho más público y estamos contentísimos. Aquí siempre ganas de bailar pues eh, eso, lo que nos gusta eso. <laughs> Eso tenlo por seguro que aquí siempre hay ganas de bailar. Bueno, <laughs> llevaros zapatos cómodos. Ah, bueno, y si no te quitan los zapatos. Eso. ¿Qué más da? los tiras al escenario si hace falta. <laughs> Eso, Vamos, ningún problema. Bueno, que no nos den la cabeza. ¿eh? eso sí. bueno, estamos llegando a un momento muy especial del, callejón en el cual siempre a la persona que entrevistamos le pedimos que se dé un gustazo. A ver, y tú nos pediste un gustazo muy concreto. ¿Te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Pues nada, dinos a ver qué es eso que pediste tú. Pues eh, una serie de dibujos que era mi favorita cuando, cuando era pequeña, eh, La vida es así. Ajá. Eh, que me encantaba la canción y, bueno, y la serie, no sé si te acuerdas, con, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y que, estaban los virus y se estaba, eh, te explicaban, explicaban a los niños cómo funcionaba el cuerpo humano. Los mensajeros de los nervios que salían corriendo. <laughs> era buenísimo. Sí, sí, sí. Y, nada, y os pedía la canción, no sé si, si un poco para ver si la podía encontrar porque yo no la encuentro. Pues nada más fácil para el callejón, nosotros siempre encontramos los los gustazos de la gente. Así que aquí tienes tu gustazo. Bueno, eh, tengo aquí a mi compañero Aarón que dice que lo ha encontrado él. Vale, pues ha sido él el que la ha pues encontrado. Un besazo te está mandando un besazo. la vida es así. corazón. todo. y la vida es así. Qué bueno. Ese, eh, rollo a los mocedades que tiene <laughs> la canción. Sí, sí, pero con, una especie de... Es buenísima. Sí, sí, sí, pero además con una especie de marcha por debajo, pum, pum, pum, ¿la ¿has visto? <laughs> Como muy, una batería como muy pop rockera, ¿no? <laughs> pero y la letra es buenísima también. La letra, ¿eh? la letra es total. Bueno, ¿para cuando cuándo? La vida es alegría y dolor, Sí, sí, la vida es alegría y dolor. ¿Para cuándo una versión? Pues mira, me acaba de entrar una ganas loca. Es perfecta va a hacer una versión. Vamos, pero buenísima. Además está llena de optimismo. No sé si tiene mucho baile, pero... Hombre, pues con ese... A ver, con ese ritmo machacón que le han puesto, a lo mejor no. pero pum, chum, pum, chum. Pero si pues le pones otro ritmito... No te enseñe que la destrocen en cualquier discoteca, ¿eh? eh sí, seguro. Como han hecho con, con muchas ya. Seguro, pues no la destrocéis vosotros, que podéis hacer otra cosa. No tocarla entonces, No la eh, dejamos. Le hacéis una versioncilla así, jazzística, que puede quedar muy bien. yo creo que en plan acústico puede quedar chula. También, muy bien. <laughs> Bueno, pues ya eh, no solamente te has dado gustazo, nosotros no hemos parado de bailar aquí. <laughs> Aaron y yo no hemos parado, hemos hecho aquí un poco el tonto. Y <laughs> bueno, pues eh, yo antes de despedirte ya, porque se nos está acabando el programa y ya sabes el tiempo en la radio cómo va, que, es así, eh, cómo va. Antes de despedirte, me gustaría, mm, a ver, ¿cómo te lo digo? Me gustaría que me contaras qué te apetece de verdad. ¿Qué, te apetece de verdad? no en este momento sino que pase, que, te pase. que te pase. ¿Qué te apetece de verdad? Hombre, no te voy a mentir, llevamos mucho tiempo luchando por, por este sueño que es Dry Martina y, lo que queremos es que funcione, que funcione, queremos tocar, porque nosotros somos animales de escenario, no estamos tres días seguidos en la casa y ya nos matan las ganas, ¿no? O sea, que no te apetece vender 300 millones de discos, sino hacer 300 millones de eh, actuaciones. Eso, <laughs> pero es que mm, los, discos ya no se venden seamos realistas. Sí. Y nosotros lo tenemos claro, ¿eh? Bueno, pero a lo mejor a la gente le da por comprar camisetas de Dray Martín y de Martina, perdona. pero gorras, etcétera. Pero si yo estoy en la casa, mientras la gente lleva la camiseta de Dre Martina, no tiene sentido. No Quiero que la gente lleve la camiseta de Martina a nuestros conciertos. Exacto. Y que se hinchen de bailar. Exacto, porque tú sabes que ahora no se venden los discos, pero se vende todo lo de alrededor. Claro, claro, igual podemos sacar, yo qué sé. Yo qué sé, ropa interior de Martina, <laughs> cualquier cosa. Más. Claro. <laughs> Sí, bueno, en realidad lo que me apetece es eso, el, el, que la gente le gusta las canciones, porque, no, sé, te puedes imaginar sacar un EP o, bueno, primer trabajo que sacas y, tienes el miedo de si oh, va a gustar, no va a gustar, ¿sabes? Entonces, es lo que, es lo que más deseamos ahora, ¿no? Y que la gente venga eh, significa que, que hay alguien que le gusta y entonces, genial. Vale pues nada, a nosotros nos gusta y nos gusta muchísimo y vamos a seguir poniéndolo y esperando que saquéis cuanto antes el, disco, el disco largo. Sí, nos pondremos las pilas. Ah, venga, sí, yo creo que las tienes puestas, ¿eh? <laughs> Se te nota que las tienes puestas. Bueno, Laura, un gustazo, una maravilla hablar contigo esta noche. Igualmente, Y nos vamos a ir con la, con la, canción estrella, con Musarañas, no lo podemos evitar, ¿eh? Claro que sí. Hala, un beso. Chao, beso. Siempre Estoy pensando en las musarañas. Pierdo mucho tiempo en una mosca que pasa. Las nubes tienen formas infinitas. Las personas no se miran, los árboles tienen vida y te lo cuentan todo. Siempre estoy pensando en tu el bolígrafo camina y la pelusa desfila. Todo se transforma. de mis pies. Y si subo la vista encuentro más agujeros en la pared. Ya pasé otra de mis tardes mareando mi café. Y There's way. pues esta musiquita nos dice que nos vamos, que nos vamos, Aarón, que nos vamos, dinos algo, Que nos vamos. Que nos vamos, que nos vamos. Por supuesto, no nos podemos ir sin recordaros eh, en la página del Callejón del Hambre, el el, el correo del Callejón del Hambre, que es el gmail.com. Y por supuesto, no podemos irnos sin deciros a toda velocidad aquello de... Sé todo lo malo que os dejen porque ellas son peores. Sé todo lo malo que os dejen porque ellas siempre son más malas. Y por eso nos gustan. Chao. Chao.